Ebitxortai gabe, iganda da txapelketako finala. hogeita eta lautaldea gertu dira urdin erbeko eszena gainean eta sekulako impresionia itzidia dira dien antu ikusler. Hen artian Hena hartian justoki paseat egia. Be, nik izi garri edagat zaban dit, uh, ba zuzun maila zaban dit, uh, bai, zinez uh, gu urteai, uh, eta beste urteak ikastolaik eginin uh, urteak konparatuik zaban dit, ba zela animaleko maila. Ba zuzun kantai izi garri hunak, otaik, uh, musikala ihan itxe bai, ordin uh, ezer zuzun. Ebe biziki edera, bot uh, biziki ederak, uh, den, denak, kasik denak ederak, eta bai, loriatu, bai, zinez uh, atxalego soa, bai. Zin hiz nokbaiten sustengatzea edo? Bai, eta berdemoan moan beste baina, ba, bai, zinez, e, gauza berri hainitz, eta, bai. Zain la goguan atxikiko? E, nik eh, pianista hor, aela, dut, eta, bera, gero behar baina, bera ateratu da, beharri eta medean berak nahu gehien unki, eta, kamiatza dizu uh, beste urtetaik uh, instrumentu habo eto interesgarri eta ezigarri untsa bai. Zik, um, zer euh, dizu hola gogoan atxikiko zuin talde? Edetako duzu jale edeko jitipia joneako zeberri eta hain kusunia zigarri euh, uh, maitatu titzat eta voilà. espeo jabaziko diela. <laughs> eta um, euh, zuik atzaman duzu maila huna bat zela hor uh, kantagintzan? Bai, bai, ahunt, fe, ba, duzu maila edek bat, uh, denek bat dizi uh, untsa, enfin, denek untsa kantatzen dizi egazki, bai maila ere ja. Hani dutugu maitatzen, zertako alibatez, ez gira soratxizanen. Leiche, jone. Was jekse kanto eman dizi? Ametsa. Ametsa? Untsa? Eta maitatzi dizien nola iganda, zientako? Uh, untsa. Ba, mi bat stresatu, bena geho ebe untsa. Eta hor hor din e, e, kendizi esai handia? Nola bizi dizi ekunten zide? Bai. Sobea. Eta, nun ezariko dizi etxapel ezer hoi? Uh, <laughs> kambietan. Kambietan. Kambietan. Zandietan eta nuin bada ikia ebe zaiko bibia. kantu mota iniz baziren, lehengoak begia oaikoak ere baziren musikaz lagunduak, baziren ere bozutsez dienak, Sibiroko moldean, hori ere gustagarri baita, eta ni agaz gustatu niz. Denak, denak biziki ongi ari izan diela uste dut, ez da egez. Behiztia eh, norden lehena eta bigarrena, kantua artea baita. Ara. Sorioneku hitz magikoa sorioneku gure irabza egipa. Ara dizen bezala, momentu goxua igandie ikusle, parte harzale eta epailek, justoki azken hitza aurkantu txapelketako epailentako. Parada ona da hoien dako, eh, holtza gainean agertzia eta, ala, eta plaze jartzea, gerida plaze jartu dutela. Eta hori onda, onda ikustea. Honiten du kantua bizirik dela. Euskal kanta, bizirik dela.